السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بالكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صلي سلام سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم فتكوسيكه وليه وسيكه وقمكية جمانة يتريه شرين موجة فتكميز ورجب تنكتانا katika hii nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kufanya mahadhara kwa muda wa siku mbili leo na kesho mahadhara ambao utakuwa umebeba anwani ya swali na swali lenyewe inasema kwamba je Shia Ithna Asharia ni dini au ni dhehebu Shia ni dini au ni dhehebu katika hizi siku mbili kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutapata jawabu la swali hili na huenda waislamu wengi wanatatizika na hili jambo kwa sababu tunakiri sisi sote kwa pamoja ya kwamba waislamu tumegawanyika na tupo katika kundi tofauti tofauti lakini miongoni mwa makundi ambayo tuko nayo katika jamii yetu ni kundi la Shia kuna baadhi yetu sisi ndugu zetu ni mashia na wengine tunapozungumza hivi watoto zao wanasoma kwa mashia wengine jamaa zao ni mashia wengine wazazi wao wameingia katika mashia sababu mashia wapo Tanzania na wapo ulimwenguni na wanafanya harakati zao na waislamu bado wanawatambua kwamba ni waislamu wenzao ikhtilafu iliyoko baina yetu sisi na wao ni ikhtilafu kama vile katika madhehebu jine madhehebu ya Shafi'i madhehebu ya Maliki madhehebu ya Hanafi wote sisi ni waislamu sote sisi ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kuna haja kubwa ya hili jambo kuzungumzwa mara kwa mara kwa uadilifu bila ya kutumia jazma wala maneno makali wala maneno ya kijeni watu waeleweshwe na yule ambaye tatizika anaona ya kwamba mazungumzo hayakwenda sawasawa ahoji na aulize asibakie ni mtu wa kulalamika ni mtu wa kusononeka na kunung'unika kwamba zama tulizokuwa nazo sio zama za watu kusemana ni zama za watu kushikamana katika kamba ya Allah iliyokuwa moja ili kupambana na adui wetu ambaye ni kafiri sasa katika siku ya leo tazungumza mambo mawili haya mambo mawili yasema itakuwa ni sehemu ya ufunguo kwa jambo ambalo nitalizungumza kesho insha Allah leo nataka tujue kwa ni dini ni nini na dhehebu ni nini basi tujue dini ni nini na dhehebu ni nini alafu baada ya maelezo nitakayokuwa nimeyatoa tutaangalia sasa je hawa shia ambao tuko nao katika jamii zetu ni dhehebu katika madhehebu ya Kiislamu au ni dini inayojitegemea alafu kishalifahamu hili liingize katika utendaji wako wa maisha ya kila siku kwa sababu anayejua ndiye anayeweza kujikinga lakini mtu kama hajui hawezi kujikinga kwa hiyo elimu katika upande wa dini uislamu kufahamishwa mambo haya ya mapote na mambo ya makundi kitu moja muhimu sana kuna baadhi ya uislamu hawapendi kuzungumza mambo ya makundi hawapendi kabisa lakini unataka kujisahaulisha ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aishazungumza wazi wasataftariqu hadhihi al-umma ala thalathati wa sabiina firqa كلها في النار إلا واحدة حديث معروف حديث مشهور وما أم وانغ أتفلقيان سو تختلفيان أتفلقيان ناليومانا كنا تفوتي كوة سانة بين اختلاف افتراق نفيتو هويني تفوتي لن يا قرآن hakuna aya iliyokataza watu wasikhtalifiane wala watu hawawezi kuishi bila kuikhtalifiana yaani lazima ikhtilafu itaendelea kuwepo mpaka kiyama kinasimama kitu ambacho kimekatazwa ndani ya Qur'ani ni iftiraq wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu si wala takhtalifu isipokuwa ikhtilafu inaleta mizozo na ikhtilafu ni shari lakini kuna tofauti baina ikhtilafu na iftirak na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wasataftariqu hadhihi al-umma watafariqiana hu umma wangu mimi utafariqiyana katika makundi 73 yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja wewe unaona ya kwamba kuna umuhimu wa kujulikana ili kundi au hakuna umuhimu umuhimu ni mkubwa sana na wewe pia muislamu lazima ujijue upo kwenye kundi gani kuna baadhi ya watu nasema sisi ni waislamu bana mtume amefariki hakuacha kundi yeye ni kweli hakuacha kundi lakini makundi yashatokea tayari ufanyaje sasa wewe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikacha mwongozo kwamba hili likitokea fanyeni hivi hili likitokea fanyeni hivi kwa hiyo watu kufahamishwa makundi ni jambo muhimu na ni jambo la lazima na ndio maana wanawachuoni wa Kiislamu wakaandika vitabu maalum wakibainisha yale makundi na kila kundi na itikadi yake hili na itikadi yake sasa watu wao na subra na watu wao na vifua vipana kupokea haki kupokea maelezo alafu yapime katika mizani ya kiilmu ukiona hii ndio haki ifuate na ukiona hiyo sio haki achana nayo sasa dini ni nini dini ni nini al-imam Abu al-Hussein Ahmad ibn Faris katika wanachuoni wa zamani sana aliyefariki mwaka 395 hijiria ana kitabu kizuri sana ambacho talib al ilmi hatakiwi kukosa inaitwa mu'jam maqayis al-lugha kitabu mu'jam maqayis al-lugha al-Imam Ibn Faris anaelezea machimbuko ya maneno ya Kiarabu chimbuko neno hili limetoka wapi sasa alipokuwa akielezea neno ad-din akasema hivi ad-dalu wal-ya'u wan-nun herufi dal na herufi ya na herufi nun hizi herufi tatu hizi ad-dinu dinu dal ya nun aslun wahidun asili moja ilaihi yarji'u furu'uhu kulluhu kwenye asili hiyo zinarudi tanzo zake zote wa huwa jinsun min al-inqiyadi wadh-dhulli nayo hiyo dini ni jinsi inayotokana na kunyenyekea na kudhalilika neno dini ni asili ambayo ndani yake kuna maana nyingi sana zinarudi katika neno hilo na hilo neno hilo ni jinsi jinsi wanasema kwamba ni neno moja au ni kitu kimoja ambacho tahtahu anwa chini yake kuna aina nyingi ndio maana ya nini ya jinsi hilo neno dini hilo linajulisha maana inqiyad wa kunyenyekea na kudhalilika na mwanawachuoni Murtada Az-Zabidi kwenye kitabu chake Tajul Arus al-Imam Murtada Az-Zabidi ana kamusi kubwa ina juzuu takriban 20 inaitwa Tajul Arus katika kamusi yake hii akataja maana 19 akataja maana 19 kwamba neno ad-din ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna na kwenye maneno ya Waarabu limetumika katika maana kumi na tisa na maana zote kumi na tisa zinarudi katika maana kuu tano akataja maana ya kwanza ni al-ada ni desturi na maana ya pili ni ashanu jambo na maana ya tatu ni at-ta'a utiifu na maana ya nne ni adh-dhul udhalili na maana ya tano ni alinqiyadu kunyenyekea hindu ina maana ni neno dini kwa hiyo neno dini katika lugha ya Kiarabu lina maana kunyenyekea lina maana ya kudhalilika ina maana ya ada ina maana ya taa ina maana ya jambo ama katika istilahi katika istilahi wanaochuona wametoa maelezo marefu sana kuhusiana na dini ni kitu gani lakini maelezo mafupi ambayo yameandikwa na mmoja katika wanaochuona anaitwa Abdul Nasir bin Musa kwenye kitabu chake Tahrirul Mafahim wal Mustalahat katika ukurasa wa 18 alipokuwa akielezea istilahi mbalimbali na ufahamu za istilahi hizo alipozungumzia neno ad-din akasema ad-dinu dini majmu'atul asas ni mkusanyiko wa misingi walqawaidi na kanuni allati ambazo tatadhammanu li'tiqada zinakusanya itikadi walibada na ibada walmuamala na muamala majmu'atul asas ni mkusanyiko wa misingi walqawaidi na kanuni allati ambazo tatadammanu al-i'tiqada zina kusanya itikadi wal ibadata na ibada wal muamala na muamala kwa hiyo yeye akaifunga dini ya kwamba dini ni ile ambayo ukiikusanya yote utaikuta inakusanya vitu vikuu vitatu kwanza itikadi kila dini ina itikadi yake pili alibada kila dini ina ibada zake tatu al-amru sawa maamrisho na makatazo hiyo ndio maana ya dini ni kitu ambacho kimekusanya misingi na kanuni ambayo inabembelea itikadi ibada maamrisho na makatazo na ndio maana katika huu ulimwengu dini ziko nyingi hakuna dini moja na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akatangaza ya kwamba inna dina inda Allahi al-Islam waman yabtaghi ghayra al-Islam dinan hii aya inathibitisha ya kwamba kuna dini zingine zipo Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu na yoyote atakayetafuta dini nyingine tofauti na Uislamu falan minhu hiyo dini haitokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya kiyama atakuwa ni katika wale waliokula hasara kwa hiyo katika dini ambazo zinajulikana kuna dini ya Kiyahudi sawa kuna dini ya Kinasara kuna dini ya Kikristo sawa kuna upagani pia nenyewe pia ni dini kwa hiyo tukizungumza kwamba dini tayari naamini kwamba kwa haya maelezo machache niliyozungumza mtakuwa mmenielewa kwamba dini ni mkusanyiko wa misingi na kanuni ambazo zinakusanya itikadi ibada na miamala ambayo katika hii miamala ndio kuna maamrisho na makatazo hilo ni jambo la kwanza katika hii hii nukta ya kwanza sehemu ya pili au jambo la pili kila dini wanasema wanawachuoni inna likulli dini masdar inna likulli dinin masdaran tarji'u ilayhi kila dini ina masdar ikizungumza masdar wale ambao wamekaa darasani wamesoma wanafahamu masdari ni kitu gani si ile masdari katika sarf ambao inakuja jina la tatu baada tasrif alfi'l la si masdari hiyo masdar ni chimbuko la sheria ambayo hiyo dini mambo yake yote wanakwenda kuchukua pale hii ahlul ilm wanaita hii ni masdar kitabu kila dini ina masdari yake kuna baadhi ya dini masdari yao ni mizimu sawa kuna baadhi ya dini masdari yao ni vitabu vilivyoandikwa na watu kuna baadhi ya dini masdari yake ni Qur'an kama vile dini ya Uislamu kwamba sisi waislamu masdari zetu masdari yetu kuu ni Qur'ani na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mayahudi masdari yao ni at-taura sawa na yale maelezo ya nabii Musa alayhi salam juu ya Taurat manasara masdari yao ni nini al-injil na maelezo ya Isa alayhi salam juu ya injil waislamu masdari yao ni nini alquran na maelezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuichambua na kuifafanua Qur'an sasa watu wa dini watu wa dini zote huwa hawaikosoi ile masdari yao na huwa wanaiamini masdari yao ni sahihi zaidi kuliko masdari ya wengine kwa hiyo sisi waislamu masdari yetu ni nini Qur'ani na Sunna sisi hatuikubali hatu, hatu, hatu Taurati sawa hatuikubali Taurat wala hatuifati Taurat kwa sababu sisi si wafuasi wa Musa alayhi salam isipokuwa tunaamini Taurat ni kitabu cha Allah alimteremshia nani Musa alayhi salam lakini mtu akija na Taurati yake hii hapa hatuwezi kuisoma wala hatuwezi kushughulika nayo na ndio maana hata Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu alipokwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na karatasi za Taurat mtume alikasirika sana alikasirika sana mtume sallallahu alaihi wasallam na akazungumza mazungumzo makali kumkatasa Umar na akamwambia lau kama Musa anafufuliwa leo hii hawezi kuipata Taurati ataipata nini Qur'an na Mayahudi nao hawaitambui Qur'an wala hawaitaki Qur'an wao wanaona ya kwamba mafundisho sahihi ni yale ambayo kwenye nini kwenye Taurati na vile vile manasara wao hawaifati Taurati wala hawaifati nini Qur'an wao wanapata Injili na watapata Taurati ikiwa imeafikiana na nini na ama Biblia Biblia si kitabu cha Allah yani Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu alivyoviteremsha kutoka mbinguni sawa hakuna kitabu kinaitwa Biblia Biblia ni kitabu kimeandikwa na Paulo sawa ambaye ni Myahudi aliandika Biblia kwa ajili ya kuwapoteza manasara na amefanikiwa katika hilo jambo na wao wanajua kwamba Biblia si kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi pia waislamu hatuwezi kusema kwamba Biblia ni kitabu cha Allah la Biblia ni kitabu cha Paulo sasa nukta ambayo inaizungumza hapa ni kwamba waislamu wanaiamini Qur'an na wanaiheshimu Qur'an na wanaithamini Qur'an kwa sababu gani kwa sababu ni masdarun asasiyun fi tashri'i al-islam ndiyo msingi madhubuti wa kuweka sheria za Uislamu. Waislamu wanamheshimu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumtukuza kwa sababu ndiye aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufafanua yaliyomo ndani ya nini ndani ya Qur'an. Kwa hiyo nukta mbili zishikeni na mzielewe. Dini maana yake ni nini? tumesema kwamba ni mkusanyiko wa misingi inayobeba itikadi ibada na miamala ambayo ni maamrisho na makatazo na, na, na, na makatazo kwa hiyo kila dini lazima hivi vitu vitatu lazima viwepo na jambo la pili nimelizungumza kwamba kila dini ina msingi wake huo msingi huo anaweza kawa ni mtu sawa huo msingi huo unaweza kawa ni mzimu huo msingi huo inaweza kawa ni kitako kutoka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala wale wafasi wa dini huwa wote wanaafikiana juu ya ule msingi hawastalifiani hata kidogo mpaka hapo ninaamini mtakuwa mmenielewa nazungumza kwa ufupi sana sikutaka kuchambua chambua maelezo kuja katika sehemu ya pili madhehebu neno madhehebu ni neno ambalo waswahili wanalizungumza sana si ndio sisi madhehebu yetu ni shafi sisi madhehebu yetu ni hanafi madhehebu ambayo katika lugha ya kiarabu wanasema almadhhab na madhhab ni masdar mimiyun ni masdari ambayo imeanza na mim watu wa sarf wanaelezea hivyo ambayo imetokana na fi'lu dhahaba yadhhabu sawa ambayo ni fi'lu allazim katika zile fiili za thulathiyu almujarrad katika ile milango ya sarfa wanaitia katika mlango wa tatu fa'ala yaf'alu mawzunuhu nasara fataha yaftahu kwa katika zile af'ali zinazoingia katika ule mlango wa tatu wa fa'ala yaf'alu ni dhahaba yadhhab sababu mlango wa tatu wanasema kwamba masharti ya mlango wa tatu katika ile milango ya thulathiyu limujarrad ni lazima iwe ni katika moja ainu alfi'li au lamu alfi'li hiyo ni katika hurufu alhalqi na ukiangalia fi'lu dhahaba alhaun katika hurufu alhalqi kwa dhahaba yadhhabu ambao ni fi'lu lazim kwa hiyo masdari yake inakuwa ni dhahaba yadhhabu dhahban wadhhab na almadhhabu wanasema kwamba ni at-tariq sawa almadhhabu ni at-tariq ni mahala pa kupita na maana hii at-tariqu isakali tariqu ma'nawiyan au tariqu hissiyan kwa maana ukisema at-tariqu njia kupita kwa maana uelekeo wa kuelekea mahala fulani kwa hiyo mtu anasakawa ana uelekeo wa kuelekea mahala fulani yeye na kiwiliwili chake wakapita unasema hii ni at-tariqu al-hissiya amma anawiya ni ule mwelekeo wa kiakili kwamba wewe madhhabu yako kwa maana mwelekeo wako sawa wa kiakili wa kifikra ni kitu fulani na ndio maana kuna baadhi ya watu hawaelewi wanasema kwamba hakuna madhehebu ukisema hakuna madhehebu wewe unadhihirisha kwamba wewe huelewi sababu so, madhehebu ni fikra na ni mtazamo mtazamo wako wewe juu ya jambo fulani na ni kitu ambacho hakiepukiki fanya utakapofanya lazima utakuwa na madhehebu kunayo da wanawachuoni wenye kuelezea madhehebu ni nini maelezo ikhtisari tu ambayo mtu wa kawaida anaweza akaelewa wanasema kwamba almadhhabu huwa ikhtilafu ulama ad-dini fi fahmi nususi masdarihi madhehebu kifupi yani madhehebu ikhtilafu ulama ad-din ni ile kutofautiana wanawachuoni wa dini tushafahamu maana ya dini kitu gani na dini ziko nyingi ulimwenguni sasa ile dini ina wasomi wake wale wasomi wale wakawa wametofautiana wao fi fahmi nususi masdarihi kwenye kufahamu maandiko ya kile kitabu chao tumeelewana hiyo ndio madhehebu imesomwa aya ya Qur'an au hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatokea chuoni fulani akaelewa hivi kwamba hii hadithi inaelezea hivi akaja chuoni mwingine akaangalia ile hadithi akaona hii hadithi maana yake ni hivi sawa so, akaja mwingine naye pia akaangalia ile hadithi akaona hapana hii hadithi hii maana yake ni hivi hawa wanawachuoni hawa wametofautiana kwenye nini kwenye kufahamu yale yale maandiko hawakutofautiana hao wanaochuoni juu ya lile andiko lile andiko wanakubaliana sawa kama ni aya Qur'ani kwamba hii aya kweli natolea mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata qurun na wale wanawake waliopewa talaka wale watangojea wao wenyewe watangojea kwa maana watakaa sawa thalathata qurui kwa muda wa qurui ngapi tatu hii qurui hii wanaochuona katafuta katika mitazamo ngapi miwili kundi la wanaochuona wakasema alquru huwa alhaidhu hii qurui maana yake ni hedhi kwa tafsiri hii sasa ina maana ya kwamba wanawake waliopewa talaka watakaa eda hedhi tatu wanachuoni wengine akasema a ah, ah, urusi uhil uruni tahara sawa kwa hiyo wao katafsiri hii aya kwamba walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata qurui qurui hapa tahara tatu watasubiri tahara ngapi tahara tatu kwa hiyo ukisoma vitabu vya fiqh vyote utakuta kuna kuna mielekeo miwili kuna wale wanaochona wanaona ya kwamba mwanamke atakayeenda tahara tatu na kuna wale wanaona ya kwamba wanamke atakaeda hedhi ngapi hedhi tatu asili ya huu mzozo wa wanawachuoni umetokana na nini na ufahamu huyu ameelewa hivi na huyu kaelewa nini hivi haya ndiyo madhehebu sasa utakataa hiyo huna madhehebu sasa na ndio maana Sheikh islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana kitabu kizuri kijilisala kidogo tumekiandika kinaitwa Raf'ul Malami an a'immati al kwenye risala ile Ibn Taymiyyah anaelezea sababu za wanaochuoni kukosea kwenye kutoa hukumu katika aya na hadithi kukosea kwao ambako kumezalisha ikhtilafu za kimadhehebu kwamba miongoni mwa sababu zilizopelekea wanaochuoni kutoa maelezo tofauti tofauti juu ya aya kwanza ni uelewa pili ni kufukiwa na dalili sawa kwamba yeye anauliza swali jambo hili linafaa ama halifai akasema halifai mfano alimamu Malik rahimahullah ta'ala aliuliza swali al asabi' al wudu watilie vidole katika nini katika wudu unatawadha ukapitisha kidole chako kwenye kidole cha mguu sawa ili maji yapite aliuliza swali akasema la yajuz haifai kwa nini amesema haifai sababu hakuna dalili ya kulifanya hilo jambo lakini dalili ya kwamba inafaa hilo jambo zipo tushaelewana sasa ikatokea wanawachuoni wakashika kauli ya nani ya alimamu imam Malik wengine wakasema kwamba a Imam Malik alijibu hilo swali kwa mujibu wa uelewa wake lakini hadithi zipo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye amedhibiti elimu yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna hata mmoja mtu asampuli hiyo kwa hiyo madhehebu madhehebu ni tofauti za wanawachuoni wa dini fulani wale wanaochuoni wale wametofautiana wao kwenye kufahamu maandiko na ndio maana kwenye uyahudi kuna madhehebu si ndio kwenye unasara kuna nini kuna madhehebu kwenye uislamu kuna nini kuna madhehebu mayahudi madhehebu yao yote wanaikubali taurati manasara madhehebu yao yote wanaikubali nini injili na sisi waislamu madhehebu yote ya Kiislamu wanaikubali Qur'an hamna dhehebu hata moja linaikataa Qur'an na madhehebu yote ya Kiislamu yanakubali sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wametofautiana hawa kwenye kuelewa hii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wakatokea watu wakafahamu kwamba hii ndio dalili ya maulidi wao wameelewa hivyo sawa wengine wakaona kwamba hii inatuambia tumswalie mtume sawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na ndio maana waislamu wote wale watu wa sunna wale watu wa bid'a na kila makundi ya Kiislamu hakuna kundi hata moja akitaka kutetea itikadi yake anasoma aya ya taurati au anasoma aya katika nini katika Injili au anasoma aya kwenye Biblia la wote wanatumia Qur'an na wanatumia nini sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ndio maana sisi madhhabu salaf sawa sisi tukaamua sisi tutashikamana na namna masahaba walivyoelewa kadhibishi ukituletea jambo la aina yoyote tuambie hakuna shida kwani hii aya kipindi inashuka masahaba swalisikia si ndio alikana mtume wao walielewa vipi vile walivyoelewa masahaba na sisi tutashikamana na ule uelewa wao sasa wewe hivi unavyofanya ni kama sahaba alivyoelewa au ni kama alivyoelewa shekhi wako sisi tunaona kwamba mashekhe wote ulimwenguni hamna shekhe hata mmoja anamfikia sahaba kwa ilmu na maarifa ya kufahamu Qur'ani na Sunna na ndio maana Abdullah ibn Abbas alipokuwafuata wale makhawarij sawa kwenye kuwalingania na kuwaambia nyinyi mmekosea aliwaambia hivi jiitukum min ibn ammi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa sihrihi ali ibn abi talib nimekuijieni nyinyi kutoka kwa mkwe wa mtume na ibni ammi wa mtume Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu basi akasema wajitukum min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam almuhajirin wal ansar na nimekuijieni mimi kutoka kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao ni muhajiruna na ansar hapa kawaambia wa fihim nazala alquran na kwa hao masahaba ndiye imeteremka nini wa hum a'lamu bihi minkum na hao masahaba ni wajuzi mno Qur'ani kuliko nyinyi alafu akawaambia walaysa fikum minhum ahadu na hakuna katika nyinyi sahaba yoyote hayupo katika nyinyi yani nyinyi mafawariji mmejitenga huku katika jambo ambalo hakuna sahaba hata mmoja aliwaunga mkono hii ni dalili ya kwamba mpo katika upotevu Abdullah ibn Abbas akasimamisha hujja wa makhawariji wale kwa kuwa tu hakuna sahaba aliyounga mkono na sisi katika sana za leo tunawaambia ndugu zetu ya kwamba fateni madhhabu salaf kwa sababu as-salaf kanu ala siratin mustaqim salaf walikuwa ni katika njia iliyonyooka wasalafu hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salaf ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam salaf si chama wala si kundi katika makundi la salaf ni masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo na ndio maana katika vitabu vya aqida kuna madhhabu salaf na kuna madhhab al-khalaf madhhab ya wema waliotangulia madhhab salim ndio madhhab yaliyosalimika turudi katika maelezo yetu kwa ufa, kwa maelezo haya niliyoyatua kuhusu madhehebu kwamba madhehebu ni kitu gani itakuwa tumefahamu ya kwamba kuna madhehebu katika upande wa itikadi sawa na kuna madhehebu katika upande wa nini wa, wa fiqhi masala ya furu' yani kuna masala ya usul na masala ya furu' wana madhehebu upande wa itikadi kwa maana kuna mielekeo ya kiitikadi alafu kuna mielekeo ya kinini ya kifiqhi hapa naomba nizungumze kidogo watu wanielewe madhhabu salaf si madhhabu ya kifiqhi ni madhhabu ya kiitikadi ahlu sunna wal jamaa si madhhabi ya kifiqh ahlu sunna wal jamaa ni madhhabi ya kiitikadi ash-shafi'i sawa ni madhhabi ya nini ya kifiqh si madhhabi ya kiitikadi al-hanafi ni madhhabi ya nini ya kifiqh si madhhabi ya kiitikadi vile vile malikia sawa hanabila haya ni madhehebu ya kifiqhi si madhehebu ya kiitikadi narudia tena mara pili ahlus sunna waljamaa sawa ni madhehebu ya kifiqhi au ya kiitikadi ni madhehebu ya kiitikadi kwa hiyo ukisema ya kwamba mimi ni ahlu sunna wal hapo wazungumza itikadi huzungumzi mambo ya fiqhi na ndio maana Shafi'i Ahmad bin Hanbal Malik Abu Hanifa walikuwa madhehebu gani wao walikuwa ni ahlu sunna wal jamaa lakini katika upande wa kifiqhi kila mtu alikuwa na mtazamo wake sawa so, na ndio maana sisi tunapotangaza madhhabu salaf wa huwa madhhab ahli sunna wal jamaa tuzungumzie itikadi hatuzungumzii mambo ya fiqh kwa inawezekana mtu akawa ni ahli sunna wal jamaa itikad ndio katika upande wa fiqh madhhabu ni hanafi au ni maliki au ni hanabila sawa au ni shafi'i sasa hawa mashafii wa humu wetu humu sawa huwa wanawaambia watu kwamba wenyewe ni madhhabu ya ahlu sunna wal jamaa si kweli wao ni ashaira itikadi yao si itikadi ya ahlu sunna wal jamaa itikadi yao ni itikadi ya shaira na sehemu ya itizali wako nayo ukizungumza mambo haya waislamu wengi hawaelewi wala hawajui itikadi ni nini huenda kuna baadhi ya watu unajua fiqh ndio itikadi fiqh ni kitu kingine na itikadi ni kitu nini kingine kwa hata ukizungumza shia shia si madhehebu ya kifiqh sawa shia ni madhehebu ya kiitikadi ibadi ni madhehebu ya kifiqhi au kiitikadi ibadi ni madhehebu ya kiitikadi na fiqhi yao ni fiqhi ya maliki shaelewa ibadi fiqhi yao ni fiqhi ya malikia rai zao ni rai za Imam Malik katika upande wa fiqhi katika upande wa itikadi wao wana itikadi zao zingine wako nazo tablighi ni madhhabi ya nini ya kiitikadi au ya kifiqhi ha ha si madhhabi ya kiitikadi tablighi ni ya kifiqh katika upande wa ibada sielewa na upande wa da'wa na ta'lim ama itikadi tablighi wengi ni maturudia na wengine wameathirika na uashaira sielewa asufia ni madhhabi ya ya kiitikadi au ni madhhabi ya kifiqh eh sufii ni madhhabi ya kifiki mshaelewa isipokuwa itikadi ni ashaira sufi itikadi zao wengi ni ashaira maturudia i'tizal watu wanatakiwa wasome itikadi waelewe itikadi ni kitu gani na wao wanaitakidi nini haya nasoma itikadi hawa watu wanaogopa kuyazungumza kwenye misikiti wanasema kama tutawaparadanisha watu a watu watajua wanatakiwa wajue itikadi zao lazima ujue itikadi yako wewe ni itikadi gani tunaelewa khawarij ni madhehebu ya kiitikadi au ya ki, ya kifiti ha ni madhehebu ya kiitikadi mshaelewa eh wana madhehebu ya kiitikadi kwa mtu sakawa ni khawarij katika upande wa itikadi katika fiqhi kishafiqi kwa maana masala ya kiibada mshelewa anategemea rai za nani za alimamu Shafi'i na ndio maana huu ushafi'i tuliokuwa nao huu katika miji yetu si ndio ni ushafi'i uliochanganyika na usufi mshaelewa ni ashafi'i ambao ni nini ya tasawuf na hii madhhabu ya Shafi'i wengi wao katika upande wa itikadi ni kina nani ni Ash'ariyah na wameathirika na uwashaira kwa kiasi kikubwa sana kwa lazima tuelewe tunapozungumza masala ya kiitikadi tunazungumza jambo gani sawa na tunapozungumza masala ya kifiqhi sawa ni masala gani ikhtilaf katika upande wa furuu ni jambo ambalo haliwezi kuzuilika ama katika upande wa itikadi sote tunatakiwa itikadi yetu hiyo ni itikadu salaf ambao ni ahlu sunna wal jamaa haya madhehebu yanakosolewa mshaelewa madhehebu ya kifiqhi yana nini yanakosolewa na hairuhusiwi katika upande wa madhehebu kuitakidi ya kwamba madhehebu ya wewe ndiyo madhehebu sahihi zaidi kuliko madhehebu ya watu wengine katika upande wa nini lakini wa kifiki yani kwa mfano haiwezekani Shafi'i aone ya kwamba yeye madhhabu ya Shafi'i ndiyo yupo katika haki kuliko mtu wa madhehebu ya nini ya Maliki la sasa sasa sababu hii ni mitazamo kama vile vile mtu wa madhhabi ya malikia haruhusiwi kujiona yeye ndio yuko katika usawa zaidi kuliko mtu wa madhhabi ya nini shafiia si sawa sawa kwa sababu madhehebu yanakosolewa kwa nini madhehebu yanakosolewa kwa sababu ni fikra za watu sisi tumeelewana dini inakosolewa eh la huwezi kukosoa dini tukisema dini inakosolewa tunakusudia nini Qur'an sawa kwamba huwezi kuikosoa Qur'an na utakapoikosoa Qur'ani umeshauharibu nini Uislamu na ndio maana madhehebu yote ulimwenguni ya ya Waislamu si ndio hawawezi kukubali kuchezewa Qur'ani yaani ukichezea Qur'ani umetafuta vita na Waislamu wote ulimwenguni lakini ukichezea madhehebu ya Kishafii ah, hamna tatizo si mtazamo si mtazamo tu ule isipokuwa tu lazima kuwe kuna adabu sawa kwamba yule ni mwanachuoni na zile ni jitihada zake ndio maana kuna kaida wanasema wanawachuoni kwamba la yajuzu lilfatihi an yalzama an-nasa ila madhhabihi haijuzu kwa mtu wa fiqhi kuwalazimisha watu wafate madhhabi yake kwa kuwa wewe ni Shafi'i basi lazima watu wote wafate madhhabi ya Kishafi'i isipokuwa kama katika mji ni Shafi'ia au ni hanabila au ni malikia basi ahlul ilmi wanahusia kwamba watu wanatakiwa wasome madhehebu ya mji wao kwa nini kwa sababu tunapunguza ile ikhtilafu tutushaelewana eh kwa mfano kama vile katika huu ukanda wa Afrika Mashariki madhhabu yenye nguvu ni madhhabu ya nini shafiia basi watu wasome katika fiqh madhhabu ya shafiia usisome madhhabu ya hanabila tutuletea mizozo ambayo haina haja isipokuwa sasa ikawa labda ni katika sehemu tu ya kufahamu rai sawa za wanaochuoni malikia wanaona hivi shafiia wanaona hivi hanabila wanaona hivi hakuna shida na ikhtilafu za kimadhehebu hazitutenganishi hazitufarakanishi kwa kuwa wewe ni shafii basi hauswali isipo katika msikiti wa kishafii peke yake la hakuna kitu kama hicho kwa sababu sote itikadi yetu ni nini ni moja na masdari yetu ni nini ni moja nikimalizia mfadhara wangu nikimalizia sehemu ya mwisho ya mfadhara wangu waislamu wote na madhehebu zote za kifiqhi na za kiitikadi wameafikiana mambo manne hizi katika usulu alfiqhi wanasema aladillatu al-muttafaq alayha madhehebu zote wamekubaliana mambo mangapi manne kwamba madhehebu zote dalili za Qur'an dalili za dalili katika madhehebu katika itikadi katika ibada kwanza ni Qur'an sawa pili ni nini as-sunnatu as-sahiha sunna sahihi tatu ni al-ijma' ijma' maana yake nini ni makubaliano ya wanaochuoni ukisikia ijma' watu wa mwanzo wanaokusudiwa katika ijmaa ni ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ina maana ya kwamba jambo ambalo masahaba wamekubaliana haitakiwi kuja mtu yoyote akaleta wazo lake fikra yake na mtazamo wake hairuhusi kwa hiyo jambo ambalo lina ijmaa kwamba hii ni ijmaa ya maulamaa kwa maana kuanzia masahaba mpaka wa leo hii hakuna mwanaochuoni aliyekhalifu hilo hiyo ni dalili inayozingatiwa kisheria na dalili ya nne ni alqiyasu sahihi sawa qiyas kilichokuwa sahihi hii dalili ya nne baadhi ya madhehebu wanakataa kama vile madhhabu ya dhahiria sawa wanasema hakuna qiyas qiyas hakuna katika dini hakuna qiyas lakini kauli yao ahlul ilm wamekataa kwa hiyo sisi waislamu wote dalili zetu ni nini القرآن السنة الصحيحة الإجماع نا القياس الصحيح نا كل سهم يعني اختلاف سواء ودكوت اختلاف في شنجوزة إما ودكوت قام بهكون إجماع كل سهم يعني اختلاف هكون نين هكون إجماع وتونا قام باختلاف زوت زي اللي الصحابة زوت زي ينزل الصحابة ama ikhtilafu zilizoanzia kwa masahaba ni ikhtilafu za kifiqhi ushaelewa ama kwa masahaba masahaba hawakuwahi kuikhtalifiana juu ya itiqadi hawajai kuikhtalifiana na tukizungumza itiqadi ni zile arkanu iman sita ile ndio itikadi ile zile nguzo sita za imani na sisi tunapowalingania watu warudi katika madhhab ya sunna aljamaa ni katika zile nguzo sita za nini za imani zile nguzo sita za imani zile hakuna sahaba hata mmoja aliyekhalifiana na mwenzake walikuwa katika msimamo huo mmoja itikadi zote zilizokuja baadaye zilikhalifiana na masahaba na utakuta zinarudi katika fikra za mtu fulani sasa baada ya kuwa nimezungumza dini ni nini sawa na tukaelewa kwamba dini inakusanya vitu vingapi vitatu itikadi ibada na nini na maamrisho muamala maamrisho na makatazo hiyo ndio nini ndio dini alafu tuja kuzungumza ya kwamba kuna madhehebu ambao madhehebu tumesema ya kwamba ni tofauti za maulamaa juu ya kufahamu ya kitabu chao baada ya kuwa nimetoa maelezo haya kesho sasa tukija ndo tutaelewa shia ni madhehebu au ni dini tutaelewa kesho tukija tutaelewa shia ni dhehebu au ni nini au ni dini tutatoa maelezo juu ya hii misingi ambayo tumeiweka leo alafu sasa katika hii misingi tutachukua ule ushia ule sisi si waislamu si ndio tuna kitabu chetu Qur'an tuna msingi wetu wa pili ni nini sunna kuna ijmaa ya maulama sawa huu ndio uislamu ambao kuna madhehebu tofauti tofauti lakini wote ni waislamu sasa tutakuja kuuchukua ushia tutauweka pembeni alafu tunauchukua ule ushia tunauweka kwenye Qur'an sawa unaingia na hauingii ukiingia kwenye Qur'ani tu basi hiyo ni nini ni dini au ni dhehebu ni dhehebu tayari ikiingia kwenye Qur'an basi hiyo ni dhehebu unaelewa ukiuchukua ule ushia ule ukauitia kwenye Qur'ani ukaingia kwenye Qur'ani basi tayari nini ni dhahiri ukiuchukua ushia ukautia kwenye Qur'ani sawa ukauweka kwenye Qur'ani alafu ukakataa inakuwa nini eh ni bigeni ni dini ya ushia sababu kuna watu wengine wanasikia ukakasi ndio ah, ni dini ya ushia ni dini ya ushia na kama utakuwa umeingia katika Qur'ani basi itakuwa ni dhehebu katika madhehebu ya nini ya Kiislamu Allah atufanyie wepesi mimi nataka niishie hapa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kesho tupate nguvu na uwezo wa kumalizia swali hili na kupata jibu lake wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك